Jesucristumanta Juanpa qillqasqan. Punta kaq capítulo Dios manta. Tuku ima imapa qallarinimpiqa karqañam simija. Chay simiqa Dios Dioswanmi, chay simiqa Diosmi. Tukuy imapa qallarinimpiqa Dioswanmi karqa. Diosmi paynintakama unancharqa tukuy imakunatapas. Manapaywan unanchattinqa, Tukuy imakunapas manam kanmanchu karqa. mi paypi karqa. Chay kawsaytaqmi achkiy kunapa. Achki mi kanchan tutayayta. Tutayayñataqmi mana atirqachu chay achki wañurachiyta. Juan sotiyuq runatam Dios Pai mi amurqa testigo hina achkiymanta willakunanpaq. Chaynapi Juan runa kuna ininankupa. Juan Juanqa manam chay achkiychu karqa. Payqa manta willakunanpaq kachamusqallam karqa. Chegap achkiyqa llapa runakunatam achkirirqa kay pachaman hamuspa. imi karqa kai pachapi. mit Dios kai pachata rurarqa, runakuna michaqa mana riqsirqachu. Simi mamurqa kikinpa kaqman, kastamashinkunañataqmi mana chaskirqachu. Paita chaskispa iñiqkunamanmi ichaqa hurqa, Dirichunta Dios pachurinña paykunaqa manam runapa churin hinachu kanku. kupas, nasinkupas, qharipa munasqanman hinachu, aswanja Diospa churinñam kanku. Chaysimim runayaruspan yacharqa ñuqanchikwan, tapas, hapkuyakuyninta hawachiwaspanchik. Hawarjaniko machkinintapas, paymi hawachiwarqaku taytapas apallan churin Juan mi paimanta willakuspan Pai Paimi chay, qhipayta mamuchkan papas kachkas papas, kachkaspapas, ñuqamantaqa atiniyuqmi manaraqpas nasichkapti kashangraiko. Nispa. Dios mantam llapallanchik chaskichkanchik achka achka favorninta. Leitaha Dios Moises ninta kama. favor amoanchik hamuanchik Jesucristun kama. Manan pipas Dios aika pipas. Taitapas sapallan mi payta qharikurqa. Paymi Dioswan kuska yachaspa willawanchik Dios manta. Bautiza Juanpa willakusqanmanta. Judiokunam Jerusalemmanta kacharqa kunata, hinaspa ledi kastarunakunata. Pitaq kanki nispa Juanta tapumunankupaq. Juanmi willakorja chiqapta. Manam ñuqaqa Kristuchu kani, nispa. hinaptinmi tapurqaku. chaynaga pitah kanki, icha manta willakuq Eliaschu, nispa. yatar Minerja manam ñuqaqa Eliaschu kani, nispa. Chaymi paikuna ñataq nirqaku. Chaynaqa hamgariki kanki, muesispa nisqancha, dios manta dios manta willakuq nispa. Chaymi yatar nerja, manam paichu kani, nispa. Chaymantam nirqaku. Chaynaqa pitaq kanki? Kachamuaqniykuman willamunaykupaqyaniwayku. Kikikiqa imanikunkitaq nispa. Juanmi nirqa. Ñuqaqa kani Diosmanta willakuq Isaíaspa nisqanpi hina, señor hamunan ñanta derichaychik, nispa purunpi hayakuqmi. Juanta pareció karqa, pareciukunapa kachamusqanmi. Musuqmantam paykuna taporja mana Cristucho, neta Iliaschu, neta muesispa nisjan Dios manta huillacocho, kachkaspaikeja, imanas jama bautizankeja, mi Juan ñatag nerja, bautizani yakullawanmi, jamkuna ukupi kajta michaja, grixin manara paimichai paimichay jipaitam hamunga paitaga, paitaja usutampa watullantapas manan Paskanay paginachukani. kani su corja Jordan Mayupa clowning Betania laupim. Chaypim Juan Dios manta hamuq runamanta. pájaren nintintam Juan ricororja, Jesús Chaiminerja. Chaymi Paimi Hawaichik, manta Diosmanta carneroja. karneroja. Wañuspanmi kunapa huchanta pampachanga. Paimi chay, qipaytam Mamuchkan nisqayqa papas, kachkaspapas, ñuqamantaqa atiniyuqmi manarakpas nasichkapti kasqanrayku. Manam Y riqsirqanichu pay kasqantaqa. mi mi bautizani, Israel kasta kuna Jesus riqsinankupaq, nispa. juan nirqataqmi, ñuqam rikurhani chuya espiritu hanak pachamanta paloma hina Jesús Jesus y mantiaikohta. Manamapaytaqa riqsirqanichu. ichaja yakupi bautizanaypaq kachamuqniymi hawanki mi y y runapa hawanman bautizan Pawmi y chuya paitaja ñamri ñamrikurqaniña, chaymi willakuni dios kasjanta. Jesús pa punta disipolon kunamanta, Bautiza Juan mi Juanmi sayach carga iskay Juan mi Jesus panerja panerja. Hawaichik, paimi Diosmanta hamo carneroja, nispa. Juanpa disipulunkunam chaynisjanta panko, Jesús tajatikorjako. Jesús jipanta hawarikuptinmi, paikuna pai Paikunatam Jesús nerja. Imatataq munankichik, nispa. y nerja. chico. Maypita yachanki? Nispa. Chayme Jesús nerja, Hakua hawamuychik. Nispa. Rispankum hawamurqaku Jesuspa maypi yachasqanta. Inti waqtaykuytaraqmi tuparqakuqa. Chay uramantam pajarinnintinkama kuska karqaku. manta juan panisjanta uyarispa, Jesús hatikuqmi Karja Andrés, payqa Simón Simón Pedro puntata Simón simonta Andrés mascaramospan menerja. tam tariramonico, nispa. ja Cristo ninanmi. Andrés mi pusarja simonta Jesús pakasjanman, me simonta pan Jesús nerja. Juan pachuren Simón, kunan mantaja sifasñam sutikikanja, nispa. Chay suteja Pedro ninanmi. Filipitawang ta Jesus pahayas kang manta. Jesus mi paharing nintinta Galilea laumang rinampah kachkaspa, tuparurja Filipiwan, paitam nirja, hakuchik, nispa. Filipija karja Betsaida llaktayuqmi, llakta masintagmi karja Andreswan Pedropas. Filipim Natanael Natanaelta maskamuspang nirja, tariramunikom hukrunata, Paimanta Manta, dios Diosmanta willakuqkunapas que josé Josei Pachurin, Nazaret yachtayo mi. nispa. Chaymi Natanael nerja. Nazaret llaqtamantaqa Yahachum ima allinpas lluqsimunman, nispa. Filipiñataqmi nerja. Hakua hawamunki, nispa. Jesusmi Natanael tarikoruspan nerja. Kaihamo Grunaga, chigap Israel kastarunam, paijamana engañakogmi nispa. Natanaelñatagmi nerja, maipitag ganki nispa. Chaimi Jesus ñatag nerja. Manarajpas Felipe willasuchkaptikim, igosachapas ikim perikurhayki, nispa. Chaimi Natanael nerja. Yaya chico, hamhakanki Dios pachurinmi, hamhakanki Israel runakunapa reininmi, nispa. Jesús minerja, igos pasikimpi mrikurgayki niptichu creeronki, chaymantapas aswan mas hatun ruraykunatam rikunki. Chigaptapunim rikunkichik, anakpachata kicharayakta. Diosmanta hamuq runatapas, Diospa ángel ninkunawan, anakpachawan komunikaktam rikuankichik.